Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport de la sintonia de la 97.7 Ràdio. Amb el treball de Ferran Ort i la redacció d'Arturo Delgado, front del control de so, vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar mitjançant del 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils d'Apple i Android, en el TuneIn com la 97.7 Ràdio i en la nostra web la 977 esports i que més teniu el Twitter oficial del programa arroba esports97nit arroba esports97nit la pregunta que vos fem el dia d'avui és polèmica, certament eh, però és un tema que està ahí i que no podem obviar quina opinió teniu al voltant d'aquest tifo proposat per la Curva Nord i no autoritzat pel València Club de Futbol? és ixe tifa amb, eh, motius del man de la Verge i que diu que dia algo així com la pàtria valenciana s'empara baix ton mant eh, és la pregunta que vos fem què vos sembla ixe tifo proposat per la curva nord i no autoritzat per el València de Futbol mireu alguna cosa me diu en el meu interior que probablement vaig a xafar fang i vaig a clavar-me en un toll evitable d'ixos que no deixa contenta a ningú. Però a aquestes altures de la vida, i en 44 palos camí 45, ja fa tard per a intentar canviar. Tinc la meva manera de veure les coses i això probablement m'ha fet en esta vida labrar-me un setgell propi que és el que m'ha donat l'oportunitat, la eh, enorme i afortunada oportunitat de continuar tenint un micro cada nit on expressar la meva manera de veure la situació. Mireu, jo entenc perfectament que la curva nord vulgui proposar un tifo. Entenc perfectament que la curva nord tinga una manera d'entendre el valencianisme però també entenc que n'hi ha molts més valencianistes que també tenen la seva manera d'entendre el valencianisme. Entenc que la Curva Nord vulgui fer un tifo amb motius religiosos, però vos vaig a posar un exemple, o diversos exemples molt clars. Jo tinc un amic, de tota la vida, li diuen Rafa. Rafa és més ben bé tirant agnòstic, per dir alguna, alguna, alguna cosa. I Rafa és valencianista, no lo següent. I s'alegra el primer de cada gol del València. I a Rafa no li agradava la idea del tifo. Deixa de ser valencianista? No, ni molt menys. Són roïns valencianistes des de la curva per proposar el tifo? No. Cadascú té una manera de vol i d'entendre el valencianisme. Però fins que no li entre a la gent en el cabet que totes les maneres d'entendre el valencianisme, per distants i diferents que siguen, són vàlides perquè són valencianisme, no acabarà d'estar el valencianisme unit. Hi ha futbolistes que quan el València fa l'ofrena a la Basílica al principi de temporada no entren a la Basílica perquè la seva religió els ho impedís. Posam-ne... Anem a posar per cas. Anem a posar-ne per cas que l'any que ve el València fitxa a Ibrahimovic i que Ibrahimovic se declara obertament budista Deixaries de celebrar els gols d'Ibrahimovic perquè no és catòlic? No, i és valencianisme igual. Són més valencianistes aquells que tenen una manera d'entendre l'idioma i la religió vinculada al futbol? No, no deixa de ser més valencianistes. A mi, personalment, i sé que això que vaig a dir no va agradar a molta gent, no m'agrada ni que el València vaig a la Basílica en estiu, ni que vaig a ferir un títol quan el guanya, perquè l'Església és la primera que s'enfada en el València quan el València va fer aquella campanya de creu i eh, va considerar-la una campanya poc decorosa amb el cristianisme. Igual que no m'agrada barrejar les banderes. Jo fa molts anys me vaig guanyar molte, moltes enevistats per dir una cosa que pense. No és que no m'agrada l'equipació, però no m'agrada barrejar les banderes i els equipatges. I no m'agrada que ni el València ni el Llevant facin d'una bandera que és de tots els valencians una equipació esportiva. Crec que són dos coses que han d'anar deslligades. I sé que això que estic dient no és popular. Sé que lo bonico és ficar-se, agitar la bandera, que bonica és la senyera, que tal... Ojo, entenc també que per a molts valencianistes la senyera és un equipatge com, com altre qualsevol, que no té connotació política. I aquesta manera d'entendre el València, el valencianisme, també és vàlida perquè torne al mateix qualsevol manera d'entendre el valencianisme és vàlida el de la curva nord i el del València és que els agrada un tifo amb motius de la Mare de Déu i el que no els agrada els que els agrada una manera de parlar valencià miren, jo faig en valencià totes les nits d'aquest programa i sempre n'hi ha algú que se me queixa d'alguna paraula que utilitze perquè la punyetera realitat també d'esta comunitat i per això m'ho va com ho va, és que moltes vegades una part se nega a acceptar la manera de pensar de l'altra. N'hi ha diferents sensibilitats. N'hi ha gent a la que li encanta Regne de València. N'hi ha gent a la que li encanta el nom que està eh, en, en l'Estatut i la Constitució, el de Comunitat Valenciana. Hi ha gent que li encanta País Valencià i tots són valencians a la seva manera d'entendre. A mi no m'agradava una comunitat ni subjugada a Madrid ni subjugada a Catalunya. I entenc que qualsevol manera d'entendre el València i l'idioma són maneres vàlides. Que primer hem de a caminar junts i quan caminem tots junts i siguem forts ja se posarem a discutir unes coses o altres. Però totes les sensibilitats, negar una sensibilitat una part a l'altra, que és el que se ve fent en aquesta comunitat des de que jo tinc curs de raó, és una errada. Negar que n'hi ha mil maneres d'entendre el valencianisme i que totes són bones és una errada. Torno a dir, lo bonico seria agitar la bandera i pegar-se cols en el pit. A les 44 o a les 45 que voleu que vos diga. Preferís ser-vos sincer? Preferís que vosaltres, que teniu maneres diferents d'entendre això, pugueu parlar? I torno a dir, m'he passat 15 anys en l'autonòmica, la autonòmica, fins que arriba un fenomen de tancar. I sé que n'hi ha diferents sensibilitats d'entendre la regió, la pàtria, l'idioma i la bandera. I me pareix que en el moment en què se toleren les unes a les altres esta comunitat, perdó per l'expressió, d'una puta volta, deixarà de ser un niu on plenar-se les mans i serà una terra respectada per als seus governants. I sobretot, els d'ací i els de Madrid. Mentre cadascú tira cap a un costat, senyors, ho tenim malament. A mi m'agradaria que València i Curva Nord s'arreglaren, de veritat, i que arribaren a un terme mig, que se tirin les dues parts, que a lo millor és el que menys ha gust deixar la gent, però que a la fi és innegociable per a una convivència. Senyors, la discrepància de criteris convivís la convivència, fins que no s'aclarem tots en el cap això, no anem a cap lloc. És la meva manera de veure les coses. Si jo fes a ningú, a algú, li disculpes, però sols pretenia ser clar i ras. Lo que ha fet tota la punyetera vida. Per això continuem així, encara, mal que els pesi alguns, donant guerra i damunt del cavall. 11 de la nit, 40 minuts. Les 5 fotos, que hi ha que fer la... el mapa del dia. Vinga. Centrarse en sí mateix es el que ha de hacer el todos los partidos de este cap de semana en los que se s'enfronten el rivals entre ells, tal y como recorda Rodrigo Moreno. Sí, yo creo que nos da igual, porque lo que te he dicho antes, a, lo que he dicho antes a tu compañero, al final estamos cuartos, ya que al final eh, dependemos de nosotros mismos para estar ahí, eh, así que yo creo que nos tenemos que preocupar único y exclusivamente en nuestro rendimiento y nuestros partidos, pero lo más importante sin duda es, somos nosotros. Encara pronte per aventurar i intentar apostar per un 11 en vistes al partit davant la Reial Societat. Sembla que André Gómez no tindrà problemes, sembla, per arribar davant dels bascos. Desencontre entre el València Club de Futbol i la Curva Nord per a no autorització d'un tifo proposat per la grada d'animació. Les dues parts han emès sengles comunicats oferint la seva versió dels fets. apelación fa justicia reduir la sanció de Ramis de 4 a y a 1 ridiculiza la absurda decisión del comité de competición Este matiz, Lucas Alcaraz mantenía que los càstigs eran desproporcionados Si juzgas la acción que no ha sido, pues evidentemente el castigo se desproporciona. Y yo creo que ha sido desproporcionado pues, tanto el castigo de Ramis como el castigo de Arabia como el castigo de Adrián Colunga. Yo creo que que se aparta un poco del sentido común. Altre exo de València Bàsquet ha tingut que abandonar la pista principal de la Fonteta per a preparar el pal davant d'estudiantes pel muntatge de l'espectacle Disney de Jonais. Les 11 de la nit, 40... Disney de Jonais, que fan un espectacle molt bonic este cap de setmana, Artur, així en València. Les 11 i 41 de la nit, vos recorde, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit. Què vos sembla el, la controvèrsia al voltant d'aquest tifo per posar-se la curva nord i no autoritzat pel València Club de Futbol? El nostre Twitter vos espera en les vostres opinions. Opinions lliures, sempre. 11 i 42, com cada nit, no una volta cada any, com cada nit, així parlem de l'esport valencià i en valencià en la 97 punts ràdio des de les 11 i mitja, és a dir, des de fa 12 minuts i fins a la una de la matinada. el señor Luis Robado. la señorita Marta Villegas. Aunque no tengas fallas, siéntete fallera mayor por un día y ponte nuestra banda. El sábado 28 de febrero, gratis con Levante, el mercantil valenciano, banda fallera exclusiva con dibujos de Ortifus, con la edición de Lorta y Valencia Capital. Este año, el protagonista de las fallas eres tú. ¿Quieres un descuento de película? Ahora en Pello Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine. Ven a Ferto, tu concesionario Peyote en Torrent y Silla. ¿Dolor? Si tienes molestias musculares y articulares, ya tienes en tu farmacia Luxoben Masaje Corporal. Luxoben es un crema gel formulado con una combinación de extractos vegetales que reducen las molestias ocasionadas por el ejercicio físico y el deporte. Pide Luxoben en tu farmacia. Llega enero y en Canal Plus te traemos más fútbol, más goles y más partidazos. Disfruta ahora de la Liga, la Copa y toda la Champions por solo 10 euros al mes masiva hasta junio. Canal Plus, abusa de tu imaginación. Abónate ahora llamando al 902 18 11 11 y te lo instalamos en 24 horas. La lluita per la tercera plaça a la 97.7 Ràdio. Després de tres victòries consecutives, els de Nuno marquen diferència amb els perseguidors i miren cap al tercer lloc de la Lliga. A Mestalla, a les 11 en esta sintonia, València Reial Societat. El futbol contat sense filtres i en valencià amb Manolo Montal i Salva Folgado. Esports 97, el partit. València Reial Societat. El teu equip, la teua ràdio. Colabore en Productos del Arte, Lexus Valencia, Luxoven, Gasolinera Tasco, Ferto y Fotopro. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. Les 11 de la nit i 44 minuts. Per cert, igual que he dit de la senyora de València, me toca els nassos que el Barça duga una quadribarrada o que l'Aleti el Barça faci una, una equipació amb la Corrinyà. Les banderes són banderes i les equipacions esportives són equipacions esportives. I amb això ja eh, tanque el tema, encara que arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit. Després eh, llegirem totes les vostres opinions. Eh? Així mm, ja sabeu que esta casa és sense filtres, sense edulcorants i que el que opineu va ser llegit perquè la vostra opinió compta i, i moltíssim. És fonamental per a nosaltres. Com deia, 11 i 45 a la part esportiva, que és del que se trata, i des del que ens ha de parar. Què ha fet en el dia d'avui el València de Futbol? Viatgem fins a la redacció de Superdeporte per a parlar amb el crac, en Passo Calabuts. Hola, Passo, què tal? Bona nit. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, eh, entrenamiento en el día hoy. En cara pronte para adivinar ...para adivinar cosas de cara al 11 si se van viendo algunos pistetes de lo que potan a rondarle a en un espíritu santo Pelcap. Sí, Manolo, lo has dicho tú, bien. Todavía es pronto, queda un entrenamiento que yo creo que va a ser definitivo, que es el de mañana, sobre todo también por la presencia esperada de André Gómez después de unos días eh, llevándolo con precaución, con unas molestias en el aductor y también porque puede ser una prueba más definitiva en cuanto al once, pero sí que se ven algunas pinceladas. Yo creo que vamos a ver un Valencia contra la Real Sociedad más parecido al que al que vimos en el segundo tiempo de, Córdoba o al que vimos en el segundo tiempo del partido contra el Getafe, un Valencia con bandas, un Valencia con yo creo segura la presencia de Negredo arriba como referente y Pía tipo de izquierda, creo que eso va a ser innegociable y en el que probablemente vuelva al once Barragán y eh, pienso yo que Rodrigo partirá desde la derecha y hay que esperar un poquito, pero yo creo que vamos a ver un Valencia mm, con más eh, con más presencia ofensiva y con más presencia por las bandas de lo que vimos, por ejemplo, en ese primer tiempo en, Córdoba, donde Rodrigo de Paul hizo de, de, falso nueve, o en ese primer tiempo en, en Valencia contra el Getafe, en el que Rodrigo de Paul pues eh, jugó de media punta, dejando prácticamente vacía la banda derecha en uno ese, en ese partido. Me pareix curioso perquè eh, després de sentir la roda de prensa de Rodrigo Moreno, roda de prensa a la qual ha Pascual Pasqual eh, torna a sentir per segona volta avui el concepte de eh, fals no. Fins ara era una situació que no havia aparegut en el València Club de Futbol, però sembla que amb la variedad del que té daban uno és una de les possibilitats que ha barallat i que ja ha posat en marxa l'entrenador del València Club de Futbol i que és una més tenint en compte eh, que en Córdoba la va vore, eh, Pasqual, i que ja sabem que és una de les variants més que tenen una apuntada a la seva llibreta tàctica que pel que veiem està repleta de sorpreses. Es muy, es muy amplia la libreta mm. táctica de, de Nuno, lo estamos viendo, ¿no? Todo tipo de sistemas, todo tipo de variantes, futbolistas que por banda pueden jugar a pierna cambiada, que pueden jugar como hacemos naturales, eh, dos pivotes, eh, tres pivotes, eh, cuatro en rombo, media punta, sin media punta, defensa de tres, defensa de dos, carrileros más cortos, <laughs> carrileros más largos. Yo creo que en uno, excepto en la portería, que ahí sería el primer entrenador del mundo que innovara, yo creo que lo, que lo ha probado, lo ha probado absolutamente todo en cuanto a cuestión táctica en, con Valencia eh, lo que tú lo que tú estás diciendo es así, es así. En esa respuesta de, Rodrigo, por cierto, yo creo que el futbolista, eh, casi sin saberlo, yo creo que un poco de forma inconsciente, nos, da, una pista, yo creo, de cómo va a jugar el Valencia. Cuando le preguntan y habla de que, bueno, las cosas funcionó con Rodrigo de Paul, dice, ahora vamos a ver cómo, cómo va a pasar esta semana, dice, porque también lo hicimos muy bien con Negro y con Segulí. Sí, eh, eh, en efecte, ara sentirem eh, aquest fragment de veu que ens diu Pasqual Calabús d'avui de la roda de premsa de Rodrigo Moreno. Per últim, eh, Pascu, i te deixem ja eh, eh, els dubtes. Com està André? Com està eh, Paquito Alcácer? Eh, Enzo arriba en el tema dels problemes del passaport? No arriba? I aquests tres noms a l'hora d'ara són els que més preocupen. Com està l'assunt? Enzo ya es, es, uno más, ha tenido dos días de permiso para solucionar un tema de, de pasaporte, un tema burocrático. Eh, hoy han tenido con total normalidad. está a disposición de Nuno, probablemente pues eh, sabiendo que nunca que nunca lo ha, lo ha sacado al once a no ser por una cuestión forzada, eh, tiene muchas opciones de ser titular. Eh, André Gómez, André Gómez está bien, es lo que nos transmiten desde el Valencia, desde los servicios médicos e incluso desde el propio futbolista, pero sí que es un poco curioso que se la ha tenido entre algodones, se la ha tenido cuidando y reservándolo porque tiene mucha carga física. Mañana es clave, ¿no? Mañana la previsión es verlo entrenar con todos si así es y se encuentra bien, pues bueno, Andrés jugador fundamental, ¿no? Lo vimos el día del Córdoba, como cuando el equipo necesita reaccionar lo hizo lo hizo a partir de, su fútbol, ¿no? De, eh, <clears throat> mañana yo creo que estará con el grupo y a partir de ahí también contará con él. Y Paquito Alcácer, ya lo venimos diciendo los últimos días, pues está, está prácticamente está descartado, podemos decirlo ya, lo, venimos diciendo. No, no va a jugar contra la Real Sociedad, ha vuelto a trabajar al margen junto al recuperador Jordi Sorli y bueno, eh, hay que tener cuidado con, con esa rodilla. Va evolucionando bien, las naciones son positivas, pero el Valencia tampoco necesita arriesgar con, con un futbolista como Negredo, como Rodrigo, como hace poco veníamos hablando de Rodrigo de Paul, pues que pueden jugar arriba y que lo pueden hacer muy bien también. No, hace falta forzar a Paco. Demás penúltimo entrenamiento de la semana, ¿no, Pascu? Sí, mañana entrenamiento en Estalla, puerta, puerta cerrada, por eso yo te digo que mañana Nuno va, va a darlo todo ahí, va a poner su, equipo de así que habrá que estar atentos al, al once que, que preparen uno para jugar contra la Real Sociedad. A colarse, que seguro que te coles. Pascu, gracias. <laughs> Un abrazo, hasta luego, buenas noches. Pascual Calabuch, el compañero de Superdeporte, contamos con ha el entrenamiento. Eh, la idea ahora es de la del cosme es es que pensen que Andrea arriba sense problemas. però sempre hi ha que deixar, com dèiem sempre, una porteta oberta a que l'evolució no siga l'esperada de ser diumenge. En principi sí, sí que, sí que va ser. Ha parlat Rodrigo, Rodrigo Moreno, el dos de del València Club de Futbol. Què ha dit? Pues, eh, li han preguntat eh, sobre este, cada setmana que s'enfronten quatre dels sis primers entre ells i diu que, que bé, que està molt bé, que s'enfronten però que ells han d'anar a la seva, que és guanyar i no fixar-se en el que fan altres. Han d'estar pendents dels que, del que han de fer ells, que és guanyar. Sí, yo creo que nos da igual porque lo que te he dicho antes, a, lo que he dicho antes a tu compañero, al final estamos cuartos, de que al final eh, dependemos de nosotros mismos para estar ahí, eh, así que yo creo que nos tenemos que preocupar único y exclusivamente en nuestro rendimiento y nuestros partidos. Eh, y bueno, los resultados se van a ir dando, pueden ser favorables o no a nosotros, pero lo más importante sin duda es, somos nosotros. Ahora mismo estamos ahí cuartos. Si estuviéramos quintos sí que tendríamos que estar pendientes del resultado de arriba, pero pero ahora mismo estamos en una muy buena posición eh, y tenemos que seguir ganando y, aspirar a lo máximo posible. Rodrigo, que parlaba también del objetivo según seis de momento Champions, pero ya que estaréis. Para, para todos aquí el objetivo sigue siendo el mismo. El objetivo es terminar entre los cuatro primeros. Eh, es verdad que eh, seguimos ahí, estamos, estamos dentro de nuestro objetivo. Creo que estamos haciendo una muy buena liga. Eh, todavía queda, queda buena parte de la segunda vuelta. Estamos viendo que la liga está complicada, está competitiva. Eh, varios partidos que a priori son rivales fáciles para, para, para nosotros y para, para los demás que están arriba también se les complica y bueno, nosotros tenemos que seguir hacia adelante, lo que tú has dicho. vamos, vamos bien, estamos a tres puntos de tercero, la jornada pasada hemos sido capaces de abrir una buena ventaja contra, eh, contra el quinto que es el Sevilla. Eh, y bueno, lo, que, lo único que hay que hacer es, seguir hacia adelante, eh, pensar en el partido de, de, la Real el fin de semana y seguir fuerte en casa, es que, que, yo creo que hay que mantener la buena racha que, que venimos llevando. Dos últimas veus de Rodrigo. Una, la que se refería Pascual Calabuch sobre el sistema. Para Orella. Sí, bueno, esta temporada la verdad que el Mister ha hecho bastantes cambios respecto al sistema, respecto a los jugadores. Eh, y bueno, eh, creo que ha salido bien. Eh, al final hemos ganado el partido. y bueno, creo que Rodri también, Rodri de Polizo hizo un muy buen partido ahí de, falso 9. y bueno, la verdad que estamos a ver qué, qué forma vamos a jugar este fin de semana. Eh, es verdad también que luego cuando salieron Feul y Negredo del equipo estuvo muy bien también. Creo que al final todos estamos respondiendo más o menos a lo que el mister quiere, a las distintas variantes que le está planteando y, bueno, esperemos que, las cosas sigan saliendo bien y podamos, podamos seguir ganando. Y por último, al votante de, eh, el seu rendiment, de le li està que siempre sempre espera més de si mateix. Sí, yo siempre he sido exigente conmigo mismo, sigo creyendo que que siempre espero más de mí, la verdad. Eh, siempre quiero dar más de mí para poder ayudar al equipo y por, bueno, y por mi, mi propia autoestima, pero, pero bueno, me encuentro bien. Eh, eh, en fin, estoy aquí para, para ayudar al equipo, donde el mister lo vea más conveniente. y bueno, espero seguir ayudando, espero poder seguir haciendo buenos partidos y seguir aportando al, al grupo. 11 i 54, tanquem la informació del València, obrim la del Llevant. S'ha fet justícia, eh, o, o almenys no s'ha fet una injustícia tan gran com la que hi havia. De quatre partits, el comitè d'apel·lació ha deixat en un lo de competició. Ha fet justícia i li ha pegat un tiro d'orella a competició, perquè més o menys el que ha vingut a dir és, home, estaria bé que a més de llegir l'acte, de tant en tant, veiereu el que sancioneu, perquè no teniu cap ni peus. Viatgem novament cap a la redacció de Superdeporte. Rafa Marín, hola Rafa, què tal? Bona nit. Buenas noches, Manolo. Com estàs? Bien, mejor, mejor, pero todavía no, no bien del todo, eh? No bien del todo. Porque ha un partido, y según te Rafa, el va va a demanar la suspensión cautelar de la sanción. Exacto. Eh, sigue siendo injusto. El comité de apelación en esta tarde lo que ha hecho ha sido poner un poco de sentido común, eh, todo el que no tuvo el comité de competición. Correcto. Pero aún así continúa siendo injusto que Iván Ramis tenga que perderse un partido por una jugada que, como estamos reiterando una y otra vez, Álvarez eh, Izquierdo podría haber solucionado perfectamente con una, con una advertencia, ni siquiera con una tarjeta amarilla. Por eso, porque lo piensa el club, porque lo piensa Lucas Alcaraz, así lo ha dicho hoy en su rueda de prensa, y porque lo piensan los futbolistas, el club, el Levante, va a continuar adelante, eh, va a recurrir al TAT, que se reúne este viernes, y va a pedir que le retiren la cartulina roja o, en el peor de los casos, que le concedan la suspensión cautelar todo por, contarle que Iván Ramírez pueda jugar en Vallecas este este sábado. Y es que estamos hablando además de, un futbolista que no son cualquiera, que es uno de los fichajes de enero del, del Levante, uno de los futbolistas de los que se ha gastado mucho dinero y un titular indiscutible a día de hoy. Así que vamos a ver en, en qué queda todo esto sí que es cierto que de cuatro a un partido solamente va un trecho bastante grande, pero me parece bien, me parece correcto que el Levante continúe peleando por lo que cree justo. Telegráficamente, Rafa, ¿cómo ha sido eh, acogida la mesura en el Levante Unión Esportiva? pues con cierto alivio, pero no sin, sin, resignarse, sí, por eso eh, inmediatamente el club enseguida ha comunicado que continuaba adelante con su pelea. Yo creo además que Lucas Alcaraz en su rueda de prensa de esta mañana ya había, había mostrado cuál iba a ser el, el camino, eh, y es el camino nosotros que, que, que no haya asunción. porque, porque clama al cielo siquiera que, es, que una amarilla, es que no es ni amarilla. Eh, eh, es una decisión en la que Álvarez Izquierdo se equivoca y en la que el comité de competición lo estropea todavía, todavía más. Así que vamos a ver, apelación, insisto, le ha puesto un poquito de cordura, ha hablado de una, de una acción que no es ni siquiera violenta, de una acción que considera como leve. Eh, eh, mucho más acertado evidentemente que competición, pero insisto, insuficiente todavía, sigue siendo injusto y por eso el Levante no será por satisfecho. Perfecto, gracias Rafa. Bona nit. Bona nit a Rafa Benítez, Superdeporte. Ferran Ortí, anem a sentir a Lucas Alcaraz, que ha en el día de hoy y ya hablaba de que la sanción este matí, además de conèixer lògicament la, la reducción de la matilla era desproporcionadísima. Sí, ha parlat Alcaraz en roda de prensa y, evidentemente, el tema principal ha sido el de la sanción y el técnico ha donado la opinión sobre la decisión del comité y la la califica, tal y como has dicho, de desproporcionadas el tema Alcaraz. Lo que sí está claro es que, el árbitro está en el campo, eh, con muchas variables, a un grado de pulsaciones, con una intensidad eh, alta y, bueno, pues toma una decisión se puede equivocar, pero un poco el que juzga el castigo de esa decisión eh, sí que tiene tiempo y medios materiales como para ver que se ha que sea que, se ha juzgado mal esa acción, pero ya digo, un error que es normal, no, tiene más, más, más trascendencia, ¿no? una vez te puede pasar a favor, otra contra, pero el que juzga, si juzga la acción que no ha sido, pues evidentemente el castigo se desproporciona. ¿no? Y yo creo que ha sido desproporcionado tanto el castigo de Rami como el castigo de Arabia como el castigo de Adrián Colunga. Yo creo que, que se aparta un poco del sentido común. De ante el tema de las sanciones i en el Partido del Rayo, Alcaraz ha hablar sobre el Kurplas. a ver el que ha contado pero a poder en profundidad al rival chunta a la plantilla. Claro que, que tanto el estilo de ellos como el estilo nuestro es más o menos reconocible, y, evidentemente no es una semana en la que puedas preparar en exceso el partido en entrenamiento, sí en imágenes, y en otro tipo de contenidos, pero en entrenamiento no porque es muy corta y, se le da importancia a que la gente llegue con, las piernas frescas, ¿no? Pero bueno, yo creo que, lo prepararemos, intentaremos que, que, sea lo suficientemente bien para, para estar cómodo en el partido y para intentar sacar un resultado positivo, ¿no? También sería pregunta por la millora del show del equipo que después del encuentro contra Granada va decir que no había sido el mejor respecto a anteriores partidos escolte les palabras del tècnic antivista ¿Qué cambiar? Pues hacer muchas cosas que hemos hecho incluso partidos que hemos perdido. O sea, estar más cómodo en el campo, estar más tranquilo, tener más orden ofensivo, o sea, hay muchas cosas, pero tampoco hay que particularizar en una en concreto. lo que, nos, lo que nos debe beneficiar es que nosotros hagamos las cosas en condiciones, porque al fin y al cabo tú manejas tu, tu plantilla y tu equipo, entonces ahí es donde tenemos que incidir, en nosotros estar bien. Les paraules, gràcies eh, Ferran, de l'entrenador del Llevant Unió Esportiva, Lucas Alcaraz, com dèiem, les referides a la sanció era encara quan no se coneixia, perquè s'ha conegut esta vesprada al voltant de les 6, entre les 6 i les 7 de la vesprada, que el comitè eh, d'apel·lació reduïa la sanció, la barbaritat, la desproporció, la brutalitat que va imposar el comitè de competició. De 4 a un partit de Ramis s'ha fet justícia. 11 59. Comencem ja el temps de debat, de tertúlia i d'anàlisi, com cada nit, així en la 97.7 Ràdio. 97 nit, La Tertúlia. que tenim una porta tancada, que la tenim bloquejada perquè fem d'obres, Ximo, i, i se mos enganyen els contertulis, se'n van a la, a, la, a la porta que no toca i tens que quedar i dius, no, no, per l'altra, l'entreu per l'altra. David, les, les cigones de comercial estan fent un despatx aquí. Que ja això, això, també és ahir del Taj Mahal. Això pega un tro, això. Això, una maravilla. Això. Però bueno, com estem junts, el Superdeporte, el diari Levante, no, doncs la sí. 97, el, el, la tele, estem tots junts, segur que ara Juanjo en seguida arriba. Sí, de seguida. Com estàs, primo? Està, jo, de categoria, no me veus. Ah, sí, d'una peça. Molt bé. <laughs> d'un tros. Està ja així Ximo Rovira, mestre de mestre amb nosaltres cada nit, encara que s'autodenomina com trobador de poble. Jo, trobador de poble. Trobador de poble, però mestre de mestre mestre, don Ximo Rovira. Veritat. Des de Madrid, des de la Verge Vox to Vox, ens eh, escolta el nostre bon amic eh, i estimat eh, professional, Pablo García Cuervo. Hola, Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches a tots, ¿cómo estén? Bueno noches, Pablo. Así de categoría. Y, trobant la porta correcta, como si fuera una de las 12 proves Asterix, está <laughs> Juanjo Romero. Mira, ahora ara, Ha trobat la porta correcta Juanjo Romero y ahora mateix, en que estoy sentiendo es la puerta del estudio que se obrit. Sí, què passa? <laughs> Entra Romerito, que eso, como si fueran las 12 de Asterix, han aprovat portes hasta que ha trobat la <laughs> correcta. <laughs> Romero, ¿qué pasa? ¿Qué, qué pasa? Que te, te, te canvien la, porta, te canvien la porta... Claro, ningú m'avisa. Sí, Manolo, ja, eh, Manolo que vinguera avui. Nos ha passat també en el programa de la tele, nos ha passat el mateix. Jo arribe, sí, un poquet eh, curtet de temps, també t'he de dir-ho, Sí, però, eh, venga, si portes i res, eh? Però bueno, ja estic així, eh? Ja estic així. Molt bé, benvingut. Molt bé, pues eh, ja estem més tres, ja està sí Juanjo Romero, està Ximo Rovira, ja està Pablo García Huelvo des de Madrid, com deia. Eh, no sé si vos apetirà molt parlar d'això, però crec que és un tema eh, polèmic, és un tema d'actualitat, del qual hem, hem demanar l'opinió als nostres oients i sí que m'agradaria sentir la vostra opinió al voltant d'aquest tifo proposat per la Curva Nord i no autoritzat pel València Club de Futbol jo ja he deixat ben clara la meva opinió eh, eh per a mi i torno a dir-ho eh, Ximo no sé quants anys ha estat en la, en la Casa Autonòmica fins que la tancarem però un fum també sap que n'hi ha diferents sensibilitats en esta comunitat que alguns agrada comunitat que altres agrada regne que altres agrada país que altres agrada l'idioma parlat d'una manera que altres els agrada l'idioma parlat d'una altra i fins que els valencians no tinguem Eh, eh, no tinguem clar que negar altres sensibilitats negar l'existència d'elles, negar la major, i quan dic negar la major no estic basant-me en el que fa eh, sa, sa majestat el rei Juan Carlos. Eh, dic, quan eh, la gent no s'adona compte que per negar la major, és a dir, per negar altres sensibilitats, la teua no és, no és millor, algun dia començarem a, a caminar units, i a fer les coses bé. A mi no m'agrada ni que se barrege el futbol ni amb la política ni amb la religió. A mi, i ho he dit abans, per a mi està de sobre eh, la ofrena a la basílica en estiu i quan se guanya un títol. Ho sé molt. Soc aixina i ho dic aixina. I no és que no sigui catòlic. I entenc que a la gent que sigui catòlica valencianista li agrada. Però després també és cert que l'Església va, ser la, va ser la primera que s'enfadava el València per aquella campanya de creu en la mm. qual, no sé si se'n recordeu, sí, si sí, jugadors sí, de monjos, una, de retors... Eh, una campanya d'abonaments de... Eh, una, a, més, per a mi molt xula i molt bonica mm. i molt ingeniosa. Eh, igual que tampoc m'agrada tampoc m'agrada que d'una bandera se faci una samarreta. No m'agrada la senyera eh, pel que representa, com a equipatge és una altra cosa. I, i sé que això és impopular, sé que lo fàcil és agarrar la bandera i agitar i vinga i a pegar-se cols en el pit. No. A mi no m'agrada, ni m'agrada això, ni m'agrada que el Barça duga la catalana, ni m'agrada que la Tibau faci una samarreta eh, que siga eh, la currilla. Miren, els equipatges de futbol són equipatges de futbol. Eh, perquè un dia eh, farem una bandera i acabarà un dia en què algun partit se li ocorrerà la gran idea de que l'equip de la seva terra vestisca del color polític que governa hem de ser suficientment tolerants com per entendre que, al igual que hi ha moltes sensibilitats i moltes maneres d'entendre esta terra, n'hi ha moltes sensibilitats i moltes maneres d'entendre esta llengua i n'hi ha moltes maneres i moltes sensibilitats d'entendre el valencianisme. I que totes, mentre no descalifiquen a la resta, han de conviure i coexistir pacíficament. I quan això la gent ho tinga clar, quan la gent tinga clar que la discrepància de criteris enriquís la convivència, probablement esta terra algun dia serà una terra unida i forta i no ens deixarem fer el que, es, mos, el que mos estem deixant fer en els últims anys jo torno a dir, sé que no és popular sé que el popular és la banderola i avant però has de les ales en 44 tacos com diria el mític Luis Aragones i el culo per a dir en moto no vaig a canviar ni vaig a eh, deixar de, de dir el que pense probablement per dir el que pense que ja sabeu he tingut l'oportunitat de que i la immensa sort de que me tornaren aquest estiu a oferir un micro per a tornar a contar coses cada nit el tindre un segell propi a voltes és guai, a voltes és roent però sobretot és ser fidel a un mateix i ser fidel, mateix, fidel a mi mateix és dir el que pense i en aquesta història la tinc molt clara no sé menys valencianista perquè no t'agrada el tifo de la Mare de Déu no s'és menys valencianista per entendre la terra d'una manera o d'una altra no s'és menys valencianista per eh, entendre eh, la llengua d'una manera o d'una altra són tots iguals de valencianistes i hi ha jugadors que no entren a la Basílica en estiu perquè la seva religió els, els ho impedís i després uh -huh. quan mhm. fan un gol el també està Mestalla perquè és l'únic que hauria d'imperar en Mestalla la rata penada i el València de Futbol uh mhm. -huh. dit això senyors no és allà més a dir, no. L'únic que dic, si per 44 anys has dit que tens? 44 per 45. Pues estàs cascat. S'aguanta bé, eh? No? Ah, sí? Ah, pues jo anava a dir-ho que Eh? <laughs> bueno, a veure, <laughs> però jo crec que, que mm, evidentment, mm, al final barrejar les coses no, no duen a, a bon port eh, quasi mai, no? i també pense que, que en, el, en la quantitat de motius i l'ingeni que tenim els valencians per fer tifos, per fer falles, per fer cançons, per fer moltes històries que se fan, de fet, en els camps de futbol... Però una cosa, i que ara la gent no pense que, que estem en contra de la cultura, la cultura ha tifos, a fer no, no, tifos no, sí. espectaculars, extraordinaris, de, que, des que te posen la, la pell de gallina. I tenen, i tenen creativitat a l'hora de, de, de cantar els cantis. Sí, senyor. Alguna vegada. Però buscant, no... buscant símbols que emocionen el valencianisme. Mm. No acostant-se referir a, a lo que estava comentant Manolo, a una simbologia eh, molt concreta, una, una simbologia religiosa, que és cert també que per la Mare de Déu per als valencians i per a milers de valencians que no són creients Exacte, poden sí. estar cagant-se eh, de tal i, i després eh, ser devots de la, de la Mare de Déu és una... És un, eh, està, jo crec que està més enllà del bé i el mal també mm utilitzar la pàtria valenciana i la Mare de Déu en un tifo de Mestalla, jo crec que estic d'acord amb vosaltres, podríem haver trobat un punt en comú que emocionara tot el valencianisme Clar. uh -huh. en tot l'enginy que la Curva Nord ha demostrat en altres moments. Però vos dic una cosa i vos dic l'altra també. A mi la censura... Tampoc t'agrada. <laughs> No la vull, i menys en el meu club. Uh -huh. A mi que les càmeres d'esta casa, Levante Televisió i els micros d'esta casa no puguen estar en una junta d'accionistes, me toca el nas. Uh mm-hmm. -huh. A mi que però, els però, companys... Però, ja, però, però també ja... I, i, van, i van detriment... És més, no. nosaltres estàvem en la idea, i tu saps, de demanar una línia per a, eh, per a retransmetre les juntes, que és, lo que, eh, és la idea que teníem el nou equip d'esports quan arriba a la casa però també d'entendre que <laughs> des del moment en què se ven a un propietari passen aquestes coses. No, no, sí, sí jo ho assumís, però que no m'agrada com a aficionat. Ah, eh, no m'agrada com a aficionat, jo volia escoltar la 97.7 i Manolo Montal contame què passava en la Junta. Correcte. Igual que vull que escoltar a Salva Folgado, uh mhm. -huh. al que li enviem un Una abraç ben forta. calorosíssima a Denya a tota la família, sí. eh, que eh, puga arribar li el micro o el, o el telèfon al jugador, el que té, el que està d'actualitat, no el que el club diu que té que parlar i de més. Mm, I mm, també mm. entenc que el club ha de protegir en funció d'una sèrie d'interessos i demés. Ara bé, dit això, eh, i tampoc vull que el meu president diga que el valencià és una llengua morta. Ah, I que és, sí. Ah, això no m'ho he entès jo. Ah, no? en un foro económico, lo de Amadeo Salvo, a decir... No, cosa que no entiendo es, me, me, eh, declaraciones así, que se hayan dilapidado miles de millones en lenguas muertas y que no se apoye el inglés porque el A es que ha triunfa en una empresa como es Power Electronics... No, no creo tampoco que se refereix exclusivamente al Valenciano. Yo creo que lo que volía es... Mm, que que una manera eh, no más encertada... El va, parlar... millones miles de millones... miles de millones... Y yo que volvía es en, el accent sobre la importancia del inglés Crec, vale. crec. Vale. de de una manera poco encertada, eh? Pero dile al Valencia, lengua No, dispara el valenciano, ¿eh? Yo creo que los tiros van por otro sitio. Al, al valenciano no dispara, pero sí es verdad que, que, el Valencia, sabéis que está metido en un proceso de internacionalidad y, de globalidad, de, europeización, de, de, yo creo que el Valencia está en, en otra línea ahora mismo y, y, creo que los, los disparos de salvo no van por ahí, sinceramente. Bueno, no, pero, al pero, contrario. Vale, eh, te Pablo, pero tornem, pero junts, però amunt. Sí, sí, Vull dir no, que, que, que, que també hi ha... Una... És que el que és que una cosa no lleva a l'altra. Vull dir, ser un poden conviure. molt internacional, el, jo crec que el Barça és un grup molt internacional, si no dels més internacionals del món, i manté les seues senyes d'identitat i parlen en català i, les, I més talles una sèquia i, i, i no passa res clar, vull dir, jo crec que no estan barrejats unes coses a les altres i se poden caminar de la mà no? i, i per, per, bueno, per, acabar, per, per acabar la meva opinió sobre el tema d'això jo crec que, que no n'hi ha que juntar les coses evidentment, com dia Ximo uh mhm. -huh. i que, i que fer, se poden fer tants de tifos para animar al equipo en sentiment mm. que, eh, que encabotar-se o tampoc és una, ca, una cabotada molt o no, però bueno, en, en, en ese interès per fer això, pues bueno eh, lo que passa que és de veres que, que este Consell a vegades le hice ese ramalazo eh, <laughs> té un ramalazo, que, un ramalazo. que dius, che, però eh, perquè eh, per lo que diuen Manolo de la Junta a mi em pareix molt bé que l'amo faci el que vulgui, que per això ho ha comprat. Uh mhm. -huh. Però clar, que no t'hauria que ho fa perquè és que ells són friquis. És que això va ser una de les raons. I no volen que els friquis es vegin en no sé on. Jo això ja li vaig dir a qui ho eh, tenia. uh, qui ho tenia que que, Bueno, si són friquis, la culpa no és de qui ho conta. Uh, o sea que, mm. eh, eh? Mm. Igual que dic que entenc que quan hi ha un propietari... I este és, este és el gran drama de l'Aeronautil València. O per millor dir, és el drama de que un senyor de Singapur s'ha demostrat més interès per comprar el València que cap València i això va en detriment de, la societat valenciana sí, sí, sí, sí. ja que sobretot eh, es eh, lo que pagat al final Ya, pero y, y, por lo tanto ahora hay que aceptar y asumir las, las en efecte, que toma. En efecte. Igual que también també eh, ell haurà d'acceptar la crítica mesurada con país siempre estaba fent a la Ximo. Són els dos, però, els, els dos platers de la balanza Este club tiene una història Manolo, sí, que es un sí. sentiment des 1909 y que si n'hi ha una, unes de identidad también que, que, que el club también té i que, y que ha de respectar eh, también este señor de Singapur. pero las decisiones que tome eh, Salvo el Valencia o Peter Lim en este caso, o dirija a Peter Lim desde, desde lejos o desde cerca, eh, sí, pero, pero no tiene nada que ver con, porque puede llegar un tío de Albaida y, tomar decisiones mucho más duras con la prensa y, con, el entorno. No es una cuestión de conocimiento, es una cuestión de... que en la época de Juan Soler y de quién estaba al front de la, del Departamento de Comunicación Juan Soler que era molt pichor Y a més hi havia mitjans assenyalats, diversos mitjans alguns per se vivieron etapas eh, muy difíciles. A mí no me da la arrogancia ni en Gomina ni en Coleta. ya está. Ya, ya, <laughs> ya, no, no, pero ah, vamos a ver, hay un momento, hablando de la coleta y de, este momento que estamos viendo, <laughs> en el que, en el que parece que, la libertad de expresión es solo para unos cuantos, ¿vale? Yo, aquí se habla que si la mare de Deu, o sea, la mare de Deu es algo que trasciende a creyentes y no creyentes y que tiene algo que ver con, la identidad valenciana, o sea, no creo que sea una cuestión de ofender al que no es creyente. perdona, Pablo, yo he pasado un ejemplo muy claro. Yo tengo un amigo, Rafa, de toda la vida, amigo de, de, de és més ben bé, és una persona d'esquerres, més ben bé tirant, eh, tampoc és eh, anticlerical, però és més, ben bé tirant agnòstic. A ell no li semblava bé el tifo. S'alegrarà Rafa quan marca el València? Buf! Però no li agrada el tifo. I també és valencianista. Mm -hmm. I eh, a això se l'anava jo. Mira, Hem d'entendre que totes les sensibilitats Manolo, no, serveixen no, i no, poden no, no, conviure. No, no No, no, pero es que aquí las sensibilidades eh, nos hemos equivocado. O sea, aquí llega un momento en el que nos la cogemos con papel de fumar, ¿vale? Para cualquier cosa. O sea, y aquí hay una, no, es una sensibilidad, es una hipersensibilidad para cualquier cosa. Esa hipersensibilidad de no molestar. No, perdona, pero es que, eh, vamos a ver, eh, aquí la libertad de expresión es solo para unos cuantos, ¿no? Vamos a ver, aquí, aquí ya llega un momento en el que no puedes decir nada con miedo de no ofender, pero, si pero los otros sí pueden coartarte tu libertad de expresión. Entonces, eh, aquí la libertad de expresión, insisto, es solo para unos cuantos. O sea, yo, yo creo que nos hemos vuelto locos. O sea, yo creo que poner en duda a la madre de eh, ya, ya no digo eh, su vinculación con la Iglesia, con el católico No, no, lo, digo como institución dentro de Valencia, como lo que significa como identidad para todos los valencianos. O sea, nos de verdad que nos hemos vuelto locos. O sea, estamos ya en un punto en el que todo vale con, con tal de, de querer favorecer unos cuantos, una pequeña parte. Yo, yo de verdad es que yo, yo no soy valenciano, eh, pero si fuera valenciano estaría muy mosqueado. Pues lo, estoy eh, porque siento mucho esa tierra. No, no, siendo valenciano y no estando ahí ahora mismo, eh, si estoy pues tendría un mosqueo encima monumental. Porque es que me parece ya que hemos llegado a unos límites estamos... Pablo nos divide, es verdad, desune a la, a la afición en un momento bonito, además pero, ¿cómo se puede utilizar algo que te une para desunirte? o sea, algo que une a todo el mundo, ¿cómo se puede utilizar esa No, no sé si Zaragoza utilizaría así la pilarica, por, por ponerte un ejemplo ejemplo, me parece que no. Y yo creo que está, efectivamente, que chirría y que podía se podía haber encontrado un elemento suficientemente común y que une al valencianismo... Sant Maria Alberto Kempes o lo que tú vulguis, trobar algun... Espera bé, però, se si podien santificar eh? podien parar el papa Francisco, que és com algun bolero podríem, igual, no, hauríem, de, hauríem de parlar el papa hauríem, hauríem de santificar a Maria Alberto pues ja està, i, i, i, i, i estaríem tots d'acord ara, efectivament el manto de la patria valenciana la perdut, pues, pues, es un tema delicado Que ya hubo molta que la pero que ya, o sea, que no, pero, pero, vamos a ver, otra cosa es que tú digas, eh, no, es que el Valencia va a desplegar un tifo de San José María Escriba Balaguer bueno, pues yo entiendo que haya gente pues que diga, joder, pero ¿qué cojones están haciendo estos? Eh, habrá mucha <laughs> gente que la agrave y habrá gente que no la agrave, pero la madre poner en duda, eh, yo de verdad que es que yo yo creo que no, eh, de verdad se nos va la olla. Yo, yo Pablo, creo que al final eh, en lo matiz que lo que parlaba en, en, la, esa no entrada a la chunta yo creo que no están, tan... o sea, que yo creo que el, se engañen, ese es el motivo Will, no espero per a ninguno des del meu punt de vista, eh? jo no el posaria per no barrejar coses que per a mi no tenen no, res a veure. En efecte, no és per ofensa. I, i, i s'enganyen sí, quan, diuen, quan diuen no, és que si posem això, és que allà se sentiran mal. No, no, si és que no, no és per això. O sea, per, lo que jo pense, eh? no el que diu el club. O sigui, a mi el que està mal és l'excusa que donen. Per a mi no n'hi ha que juntar la religió en el futbol. Ara, Igual que no n'hi ha que juntar ara, la política en el ara, futbol. Juanjo, I però, quan l'excusa és però, que si no ofendes no sé què, te fots, però, te poses Juanjo, però, en tot este debat, que no té sentit però, com te Pau. Però si establim una línia roja, val, valga eh, el, el símil... Per a tot, per a mi, per, per a tot. tot. Tu ja no, no anem a estiu a la Basílica no anem... No, Manolo, jo, jo crec que això... No, no jo crec que són coses diferents. No anem a oferir un títol... Diferent. És consuetudinari. No, no, no, no, no, el, Benig el Benigani... El, o todos moros o todos cristianos, senyor. Per què tens que anar a l'Ajuntament? Eh? I per què tens que anar a l'Ajuntament a oferir el títol? el fas en Mestalla, que és el teu temple, o el teu casa, i no t'has quedat. Pues a I a l'Ajuntament... Pues a la Clar, pues, és que pues... tu dius, no anem a l'ofrenda, o sigui, sea, no anem a, a, a la basílica, mm -hmm. per, i per què anem la, al Palau de Generalitat? ¿Por qué anima a, a, a la Diputación? A, que a la no sé se va. A ayuntamiento, teóricamente, a un, a un balcón, una plaza, un pot ja, tota la gent... que te voy a decir es que, como el argumento para mí está engañado de principio, mhm. no es, no ni ha que juntar cosas, y se va a esos puestos por una tradición, que será siempre, pues me parece, pero es que que argumento no tiene que ser... No, es que si vas así, el l'altre se embosquechará. No, es que no ni hay que juntar cosas. Y Correcte. I quan les juntes, lo de Wii. I que, no s'ha aclarit. El que eh? no se'm pot juntar és la públic. 12 i 18. Anem a fer una pausa i continuem. Debatances en el dia d'avui. Sí. Això sí, així debatir totes les nits, eh? No una volta o dos a l'any. Així totes les nits parlem del València en València i de l'esport valencià en la 97.7 Ràdio. Fins a una matinada. En Valenmoto compran tu moto o, si quieres, te la cambian por otra. Tasación y pago inmediato. Además, en Valenmoto, venta de motocicletas de todas las marcas. Infórmate en valenmoto.com o acércate a cualquiera de nuestras dos tiendas en Valencia, Avenida Maestro Rodrigo Díaz y Avenida General Avilés 46. los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Descubra una nueva experiencia Lexus. Le invitamos a visitar Lexus Valencia, el nuevo centro autorizado de Lexus. Disfruten sus 2.000 metros cuadrados del extraordinario servicio Lexus y lo último en tecnología híbrida de altas prestaciones. Le esperamos en Lexus Valencia, Avenida de Tres Cruces 42 fallera Mayor de 2015 es el señoret Luis Robado, la señoreta Marta Villegas. Aunque no tengas falla, siéntete fallera mayor por un día y ponte nuestra banda. El sábado 28 de febrero, gratis con Levante, el mercantil valenciano, banda fallera exclusiva con dibujos de Ortifus, con la edición de Lorta y Valencia Capital. Este año, el protagonista de las fallas eres tú. la lluita per la tercera plaça a la 97.7 Ràdio. Després de tres victòries consecutives, els de Nuno marquen diferència amb els perseguidors i miren cap al tercer lloc de la Lliga. A Mestalla, a les 11 en esta sintonia, València Reial Societat. El futbol contat sense filtres i en valencià amb Manolo Montal i Salva Folgado. Esports 97, el partit. València Reial Societat. El teu equip, la teua ràdio. Col·laboren Productos Belarte, Lexus Valencia, Luxovent, Gasolinera Tasco, Ferto i Fotopro. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 21, i encara que eh, no us sembli, això s'exposa, vull dir que parlem d'esports, parlem de futbol, parlem de futbolistes... De... Va, que a Ximo li agrada més el... el sí, no, ja, ja, a, més, i a mi A mi també, eh? A mi també. Jo vull fer un parèntesi, abans de continuar parlant del València, eh, ja que estem eh, en el que ha passat en el Llevant, per a bé, Vull dir, a la fi, apel·lació, ha ficat trellat, no diguem-ne que ha fet justícia, perquè la justícia és que eh, no, no duguera Ramis, ni Ramis ni el Arabi, crec que és l'altre, sí. Eh, no dugueren cap partit de sanció, perquè és irrisori. Però almenys, lo de quatre partits ja era una passada de frenada important. I jo crec que avui apel·lació eh, ha rebaixat i ha vingut a dir la competició, estaria bé eh, que mirareu el que sancioneu. Perquè és que ni se ho heu mirat. Pablo, que viu allà a Madrid, eh eh, eh, eh, eh, serà històric, no?, que apel·lació revoque una sanció de, de competició. No, Pablo? Perquè jo no <laughs> recorde ni poques vegades que, que això se canvie. Muy pocas veces. yo, yo, creo que muy pocas veces. O sea, yo no recuerdo. ¿eh? Eh, igual alguna cosa muy flagrante, porque es que hay veces que competición, y esto es así, eh, tiene tantos papeles encima de la mesa que hay algunos que ni mira. Y hay algunos que ni mira que suelen ser de equipos pequeños y que pasan directamente a apelación. Y en apelación sí los miran. Entonces, bueno, pues van ahí tres momias, porque son tres momias habitualmente, y se sientan. Y, si es del Madrid o del. Por ejemplo, sí, sí, por ejemplo para, para, meterle, para meterle a Cristiano dos partidos cuando le tiene que meter seis, no hay ningún problema. Pero para eh, asumir los cuatro de rigor, de manual, que le pueden meter a un jugador del Granada o un jugador relevante, ahí sí, ahí sí que... Te voy a dir una cosa, Pablo. En una de las situaciones que me está eh, repasando repasando en en el nit, Este eh, este en Supermurcia con la televisión Es que lo más eh, lo de estrellata de todo Es que bueno, es que eh, La excusa, no? se sanciona aplicante el acta. val. Tu el acta del Córdoba Real Madrid y tú agarrabes el acta del Llevan Granada... Claro. Y parecía un parte de guerra y, y, y no, una... No, no, no, era acción que describía el árbitre en el Córdoba Real Madrid, que la describo a aposta para que Cristiano Ronaldo no el toquen, todo y sin la redacción del acta descriu una sanción más antiesportiva, la de Cristiano Ronaldo, que la de, que la de Ramis. Mm. y a uno cago en dos, sí, i a le li y bueno, eh, eh, eh, que fumeu? Mm. Sí, sí, sí. Que fumeu? no, no té sentit, no té sentit. Jo... Eh, ho... Però bueno, lo, lo, ho, dir, ho, la, la bona notícia és que, que, que han llevat els partits i, escoltat, no... Que, I que senta un precedent. Evidentment. I ja podem tindre expectatives, no, efectivament, ara que el comitè sí, d'apel·lació efectivament puga revocar. Exacte, una, que, que fas la seva faena. Que, que per això se diu apel·lació. Exacte. No rectifiques, no, el, no, com se diu... No, Rebotar. Exacte, no, no, no, no. El més curiós de tot això és que eh, Álvarez Izquierdo no veu el que passa. Mm. Álvarez Izquierdo, y he visto varias fotos y varias imágenes, estaba esquenes de la jugada. Es el cuarto árbitro la jugada. Es no? el cuarto árbitro. Es sí. que... Eh, a veure, el Valencia siempre dice que eh, és pioner per muchas cosas, sobre todo per a les negatives. Vull el primer jugador sancionado por el vídeo en la historia de la Liga Española va a ser Mario Alberto Kempes, temporada 82-83, en un Valencia 1 de Madrid 0, en una jugada eh, fortuita, li trenca el pols a Balbino, central de Madrid, que no arreaba cuasi... ...Valvino... la dona dormía en canilleres, en espinilleres, ...¿vale?... Eh, y por primera vuelta... eh, al vídeo, a Mario Kempes le que li ensenyen cartolina groga, ...y aludiendo al vídeo, la federación... sanciona a Mario Kempes, que en aquel año el Valencia... ...estaba a se el a segunda división. Bueno, el primer, el primer caso... en la historia del fútbol mundial en el cual un cuarto árbitro... chulo un penal ...es en un Atlético de madrid valencia no us en recordeu, que és penal, que són unes mans claríssimes de Marchena, que sí, arrossega sí, per, sí. per mm. baix el braç i s'endú la mà, però que l'àrbitre no el veu, i és el quart àrbitre el que li diu que xula el penal. Després inventaran, no, és que en aquest moment m'havia fallat el pinganillo. Sí, clar, havia fallat el pinganillo. Estava sentint eh, a Vicente música mentre estava Tio, eh, va, va, va. I ara, en esta història, almenys sembla que el Levant ha establit un precedent positiu que és que eh, apel·lació canvia una... I jo crec que també apel·lació li ha pegat un... Eh, eh, sense dir-ho, però només en l'acció, li ha pegat un i és al, a, a competició de dir, eh, escolta, Sí, eh, així... Estaria bé que li tirés una miqueta de sentit com el que feu. Així ho hem parlat alguna vegada, que, que un dels, dels reptes del futbol espanyol, si vol ser un futbol modern, és que el tema... No el tema de l'arbitratge, perquè jo crec que els àrbitres s'equivoquen tots, al final tots saben que sempre pa tiren per al gran quan juguen contra el xicotet i això és molt complicat de canviar però sí que la reglamentació de les sancions siga mm, com té que ser i que eh, els comitès actuen com, com lògica i com sentit comú només que això dir, perquè eh, eh, jo també vaig escoltar ahir que, que eh, se recordó tots de, de quan agarrava la bota Arda Turan ah, i la tirada i no ha passat res. Vull dir, això no pot ser. Vull dir, és que... El... Es, trist, es tristísimo decir clar, que, que el futbol té que... Té que té... del club. Clar, i, i té que evolucionar. I, no, però te dic una cosa, Pablo. Eh, en la reglamentació actual, segurament, ara tu, com ningú diu res en l'acte, no se li pot fer res. Però és que sí. això no és de, no, això, això no pot passar en un Però futbol modern. Claro, para això no pot passar. Entonces, ese és un repte que jo crec que tenen per davant els clubs, els comitès, la federació, la lliga, qui tinga que fer-ho, o tots junts, que és com lo seria lògic, per a canviar les coses. A veure si este pas, que, que apel·lació tinga treball, si és el primer pas per a que les coses canvien. Eh, jo, sobretot, eh, eh, el que estaria bé és que esta lliga desapareguera, la lliga de futbol professional i els comitès, perquè cada volta que claven la mà l'únic que fan és empastrar eh, eh, i jo és un raonament que vinc fent ja des de fa molt de temps i que estos dies amb lo de l'ascensió llevant tornadero l'únic que manté aquesta competició que diuen que és la millor lliga del món que això és una filfa i, un, i, un, i una xufla còsmica l'únic que manté aquesta competició és el sentiment de l'aficionat sí senyor que l'aficionat que mor per uns colors sap que la competició està decantada la balança i adulterada i que saben, i que, saben que a igualtat que Jordi Alba pot patejar un tio del Màlaga i no li passa res que Cristiano Ronaldo pot pegar-li dos punyals i una patada a un jugador del Córdoba i li cau en dos partits i que Ramis pràcticament per espentar que jo en l'autobús he espentat a senyores majors amb més força li cau en quatre partits i que tot i aixina sabedors d'això cada diumenge agarra la bufanda, la bandera i se va al camp a animar els seus colors? Sí, perquè en el futbol no pot ningú. Eh, Si no han pogut estos que jo crec que estan fent, jo crec que volen un experiment sociològic és anem a veure si se carreguem el futbol i a veure què passa en Espanya sense futbol jo, jo ja he arribat a aquesta conclusió que volen un experiment sociològic vull dir, eh, no, és que així no, no, així l'únic que maneja i que sosté este negoci ni les teles, ni la lliga ni els futbolistes ni els dirigents, no, no, no, no és el sentiment de l'aficionat serà gran que tu vagis a una competició de lo que siga que sàpigues que no que tens remotes possibilitats i que les remotes possibilitats damunt te les van a dinamitar tot lo possible per a que no tindres ni tan sols i ses diminutes possibilitats i tot i així, ahí estàs diumenge darrere diumenge passen fred, en uns horaris lamentables en ahí está el sentiment de l'aficionat. Per això hi ha moltes voltes dit que ningú vos diga que teniu que pensar, però que ningú vos diga, eh, ni els mitjans de comunicació, que ningú vos diga que teniu que pensar. Penseu el que vos dona la gana. Perquè al cap i a la fi sou els únics que esteu sostenint això. Ni les teles, ni que el horari asiàtic eh, d'esta ja parlat alguna volta jo. el horari asiàtic el horari asiàtic el horari asiàtic el horari asiàtic el dilluns a les 8.45 horari asiàtic <laughs> escolta, serà l'horari per a que la en una tenda de xinos el partit, perquè l'horari asiàtic algú me pot dir que ja portem 4 anys en la, fi, en la, en la milonga del, no, la penetració de la tele en l'horari asiàtic perquè no ha existit mai ni una punyetera d'audiència de la Lliga Espanyola en els mercats asiàtics perquè no la veu ni el Tato no la veu ni el Tato no, el mercat asiàtic el mercat asiàtic mercat asiàtic una mica. Podem dir a Gustavo que ha fet la peregrinació per ahir per eh, Camboya eh, i tot això. Camboya ho ha tocat molt, tot això, Phnom tot no, això. Sí. A veure si... Però si el dia de Madrid, Real Madrid, que era a les 4 de la espalda, algú va, va posar en Twitter, ah, no sé què, tal, però l'horari asiàtic. I va contestar un, un, un xicón espanyol que està entrenant allà en Xina i eh, diu, diu eh, horari asiàtic, així estan fent la Bundesliga, eh? Ara de Madrid, Real Madrid. Imagineu-se, eh, en tots els respectes, eh? Un Getafe Córdoba. Passarà 12 i mitja. Quan, quan fitxes un xino, sí, eh? fitxares un ah. xino, sí, en seguida estarien tots allí, però un camboyano... 12 i mitja. Eh, una pausa, també ja entrem en parlar de València. Primer et girem missatges, que no sé si tots, eh, perquè n'han arribat un fum, però bueno, sobre el tema de, del tifó. Eh, de seguida tornem. Vinga, si és de dono antecendit fins a l'hora de la matinada. Ta -ta -ta -ta! un descuento de película? Ahora en Pello Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine. Ven a Ferto, tu concesionario Peyote en Torrent y Silla. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas arte. tu snack de horno. Atención, este jueves, este viernes y este sábado, tres auténticos días sin IVA en Tuco. Todos sin IVA. Un ejemplo, sofá de dos plazas de 120 euros sin el IVA ahora por solo 99 euros. ¿Qué te decía? Pero este es solo un ejemplo. Ven corriendo este jueves, viernes y sábado porque hay miles de muebles sin IVA. Tuco Muebles, más de 100 tiendas en España, en Valencia en el Centro Comercial Alfafar y en el Centro Comercial El Osito en La Eliana. Tuco Muebles. En Valenmoto compran tu moto o, si quieres, te la cambian por otra. Tasación y pago inmediato. Además, en Valenmoto, venta de motocicletas de todas las marcas. Infórmate en valenmoto.com o acércate a cualquiera de nuestras dos tiendas en Valencia, Avenida Maestro Rodrigo 10 y Avenida General Avilés 46. La lluita per la tercera plaça a la 97.7 Ràdio. Després de tres victòries consecutives, els de Nuno marquen diferència amb els perseguidors i miren cap al tercer lloc de la Lliga. A Mestalla, a les 11 en esta sintonia, València Reial Societat. El futbol contat sense filtres i en valencià amb Manolo Montal i Salva Folgado. Esports 97, el partit. València, Reial Societat. El teu equip, la teua ràdio. Col·laboren Productos Velarte, Lexus Valencia, Luxoven, Gasolinera Tasco, Ferto i Fotopro. Esports 97, nit. El teu equip, la teua ràdio. 12 y media. Continúan discutiendo así en la Juli, ¿eh? no se pensó que... Ahora, eh, Paco Brau digo, espero por parte del club algún talle valencianista Yo no soy de la club nord, Amun gol xicotet. Mister Snoid, més agua. aigua. Nuestro estadio no es solo la casa de la curva nord de su directiva. Es, es una frase replegada textualmente del comunicado oficial que ha Valencia. el Miguel Ballester, me país vergonyós que no deixen fer-lo. D'ací por no deixaran ni enseñar al rat penat chafacharcos, que se dediquen a animar y no meterse en charcos, y si no les gusta que se queden en casa. VCF diu, es comença per això i s'acaba canviant l'escut com el Meseta cuando va a haver de jugar a un país árabe es verdad que el Madrid ha llevado la creu de la corona eh, quan va, a jugar els, eh, el Mundialet i algun... No, un amistós, no? Un, una, un amistós també, correcte, del Milan, en efecte. Paco Velda, el fútbol es el fútbol y la fe es la fe. Cada cosa al que estoy de acuerdo en la decisión de Salvo. Peix Orient. Em sembla... Hi ha eh, opinions eh, diversíssimes. Eh, em sembla molt que no posee esa devoción, que facin un altre tifo, El a les esglésies. Chino Crack, estoy de parte del Valencia. La curva se piensa que a veces es más de lo que es, que se dediquen a animar, que para eso tienen el descuento. Miguel Peruna, me da muy igual. Estos se ponen la bandera del valencianismo por Montera y se creen que los demás no lo somos. Manuel Suárez, Fútbol es fútbol, Boskov. lo demás sobra. En Singapur no son muy de misa a las 12, podéis ir en paz. Rafa <laughs> Diu, estábamos muy mal acostumbrados, anterior etapa todo valía con tal de que calláramos. Ahora son club serio. Charcos Diu, anda que no sois agoreros, nos iremos a jugar a Málaga. Óscar Selfa, Valencia, Muy eh, correcta la decisión del Valencia. El valencianisme no es exclusivo de cap yo. José R.F., Eh, I la Mare de Déu Valenciania, sempre fe i passió, amunt, peix orient. Eh, podeu classificament guanyar un equip espanyol, ojalà no sigui així, si el qual classificat jugaria a la prèvia de la Champions? Sí, continuaria, continuaria tot igual. Eh, eh, els tres primers directes a Champions i el quart a, a la prèvia, passi el que passi. Més Eh, VCF diu, si quien fue la religión, con todo, fue la capilla de Mestalla y ofrenda al comienzo. Eh, és el que diguem. Francisco Gómez, una volta més, xapó pel València. A veure si rebem tots junts d'una volta i deixem de veure qui la té més llarga. Eh, David López diu, no em pareix bé. El Xocho diu, en París perfecte. Qui vulgui, mare de Déu, que vagi el diumenge a missa. A Mestalla només futbol. Eh, futbol. Vicente Balastre, no soy de la curva porque mi edad no lo permite, pero si no fuera por la curva Mestalla sería un cementerio. Eh, Renega diu, en Guanyalliga sense la curva. Eh, diu eh, per així mes eh, Paco Dios me parece un tifo bonito la verdad pero es el club el que manda y deben acatarlo Enrique de Valencia no doy crédito aún a que alguien le moleste que se haga un tifo con símbolos de nuestra ciudad sino crack pues eso tiene que hacer animar y dejarse de más historias a mí la curva me, cuando anima me gusta eh, Rafael Arenas no podría estar más de acuerdo con la entrada que ha hecho Manolo Montal del Sport 96 Juan Carlos Diu como Manuel Montal se pongan forencido igual que en el Super Murciélago me desperta todo el vecindario César diu religión y política fora de Mestalla. Para el no cristiano la Virgen és un símbolo fora de lugar. No Name diu molt encertada l'opinió de Manolo, però a ser valencianista no cal tindre cap requisit religiós ni cultural, només amunt. Xavi Simón diu Manolo totalment d'acord en la teva exposició. David Portillo diu l'editorial de Manolo Montal sobre l'equip i sobre el país de Déu, molt d'acord. Moltes gràcies, a més a tots. Antonio Castell el futbol no és ni de dretes ni d'esquerres, ni beato ni ateon, fora tintes polítics o ideològics, diu Antonio Catalí. Alfonso Gómez diu no hi hagué problemes en Fegulí, crec, perquè no van anar a la Basílica en l'equip, ara que ja no tornen a la Basílica més, no, quan vulguin tornar, tornaran, però ja els jugadors ha passat tota la vida que no han entrat a la Basílica. Eh, sonríe cada mañana, diu, los que no quieren el tifo, la mare de Déu irán a la ofrenda de fallas, o també les parece mal. Mm, Nacho diu, a este paso ni la carroza de los Reyes Magos, un poco de calma y mesura. Juanjo diu, quanta raó, Manolo, jo sóc valencianista fa 28 anys i quan en política i futbol em trobo estrany a Mestalla. Eh, diu Peña Valencianista del Facebook, en una foto de Mestalla, solo debe haber un grito común, amunt Valencia. Manuel D'Amigo, no entiendo ningún tipo de veto en temas tifos mientras no se falta el respeto a nadie. Ningún tifo representa a todos. Rintintuit diu a Mestalla quan marca Valencia, València us elevem tots per igual, independentment de la ideologia política o religiosa. Hem de mantindre-ho. Paco Gradiu, Patria Valenciana pone, eso de políticos sería muy fino, no dicen reino o país, sino Gradiu, por eso digo, más vale prevenir, con lo fácil que hubiera sido un tifo solo de animación. Ya me dio, me país a insertar, separar el fútbol de dogmes. Tito Willis, eh, diu, joder macho, eh, Luis Escribano, diu, ni política ni religión, solo fútbol y solo Valencia. Eh, eh, Agudiu, eh, la madre de Deu, institución de todos los valencianos, madre de Deu. Eh, Luis López diu hay que mantener política y religión al margen del fútbol. En Mestalla solo Valencia y lo demás donde corresponde. Mr. Snoid diu eh, qui vulga Belges a sa casa. Eh, i diu Alfonso Gómez Lobo ja no hi una copeta per a la, super, per a la superudeta és un crit que sobretot en la Copa del 99 s'ha baixat mm. el mot en Sevilla Daniel Martínez per una volta estic totalment d'acord amb Pablo és buscar-li tres patis al gat avui en dia tot lo nostre ofena a tots Barba diu una cosa del futbol i altra la religió eh, Bolete diu llibertat o llibertinatge qui fa de jutge? Doncs la mare de Déu prohibit prohibir, Mr. Snoid clar que sí home, jo estic al meu seient i tinc que alçar el paperet perquè la curva al nord ho diga i si no la verge plora Àlex diu, eh, no me interesa Manolo, solo me interesan los tres puntos, ahora me això, contra la Real i que la afición apoya al equipo porque solo vale la Champions Eh, y el los últimos, eh, César religión en los colegios, exenciones fiscales, celebraciones religiosas, ofrenda de los títulos ganados por el Valencia, desmesura, el de la Iglesia, sus símbolos y su influencia. y saludem muy efusivamente a Alberto Pellicer, que ens envia una foto eh, d'un lloc molt nevat, molt nevat, amb una bicicleta coberta per la neu, i diu, salutacions des de Denver. A veure si així aplega el caloret. Eh, I fica el hashtag avidesa. Eh, pues per a tota la gent que esteu fora de casa... Que és més bons. Ah, eh, que és més bons, eh? Cira, Sí, senyor. El Apolo i el mini Apolo, mà que estaven bons. <laughs> Eh, per a tota la gent que esteu fora de casa i seguimos, com sempre, una basada ben forta de manera especial. A tots, eh? A tots, però d'una manera eh, molt especial a la gent que està fora de casa i a la qual pues, sintonitza amb nosaltres i li podem dur una miqueta de, de la seva terra eh, en forma de, de, de programa mm, d'esports. De, Senyors, diumenge a les 12, la Societat, i la ratxeta de la Reial en Mestalla que en els últims 5 partits només ha cascat uno estava jo vull fer les comptes preparar-me el partit per al diumenge que el diumenge també anem a fer el partit com cada diumenge a ser a 97 punts de ràdio el futbol sense edulcorants i sense filtres estava mirant estadístiques i ostres, és que la Reial entre unes coses i altres, l'any passat, 1-2. Puntos d'inflexión, la Real Sociedad, que sí? L'any <laughs> anterior, 2-5, Pellegrino sí, per l'aire, cavall i picador. Me jo, dice, l'any passat no me recordava del 2 L'any anterior, 0-1. Però és que dels dos anteriors, un és un 3-0 i l'altre és un 3-3 de l'última jornada de Lliga que va suposar el descens de la Real Societat. No sé si han recordado de, aquel partido. Sí, sí, señor, sí, señor. Con Lotina en el banquillo, creo que fue. Lotina va a ser un equipo, no, no es posible. No posible <laughs> sí, creo que sí, creo que sí. De hecho, Lotina vais a más que la bolsa en Grecia después de guanyar Siriza, García Cuervo. sí, es pues una cosa de bochos. Sí, sí, eh, sí, sí, seguro, <laughs> seguro, seguro. Bueno, pues, pues sí. que echar en el baixen no, Porque si en, esa racha... También deberes de veres que l'Eixa yo creo que arriba en, en un moment dolç de, de, de resultats, sobretot, uh mhm. -huh de tendència, d'ànim, de, de, de, de dinàmica, que és, li agrada molt parlar d'això als entrenadors, i que, que, bueno, que, que jo crec que, com sempre, quan un equip és gran, com jo penso que el València és gran, eh, dependrà més de lo que fas a ell que de lo que fas al rival. Si el València està al seu nivell, la Real Societat no me sembla rival per a posar-li molt complicada o complicadíssima jo vaig veure... la victòria. Però si l'Arense no està al seu nivell, pues, doncs possiblement està real, que també està ahí, que fa partits molt bons i partits molt bons. dir com en Córdoba? Vull com en Córdoba. 60 Bo. minuts de Córdoba eren per tirar-los al fer. Sí, sí. Si fem, si fem, no, per això dia Ximo si que, que, que, eh, que, que estem en... en Córdoba a partir de que es veu l'empat a un. Per això dic que com estem en dinàmica bona, en tot bo, pues que n'hi hauria que aprofitar per pa, pa jugar millor perquè pa, pa que no foren 60 minuts i que pues, un quart d'hora se pot uno despistar, però no tant de temps. Avui venia un apunt en, en Superdeporte que deia que eh, feia 8 anys que no estàvem entre els grans, perquè jo crec que el que han recuperat l'afició, i més especialment en les dues últimes jornades, és que li podem plantar cara inclús a l'Atleti de Madrid, que anem per la tercera plaça que estim, que a la que, que, a la que mos descuidem eh, estem tirant-li la lea al, al Bascoll, al, al Barça. Ara també és tema que em pareix important, perquè esta és, en majúscules, la jornada. És la jornada. Esta és la jornada. La jornada. Sí, sí. Si, tu, si tu complissis la teva part del contracte, que és guanyar, s'enfronten sí. el primer contra el sisè i el tercer contra el cinquè. Uh mm. -huh. O sigui, dels sis primers, quatre s'enfronten entre ells. Ara no entrar en això, que me pareix un tema, i també, eh, si voleu, fem les càbales qui, a qui li interessa el València i tal, però eh, tornem al principi. Jo, per lo que deia Juanjo, eh, me vaig veure el partit eh, el diumenge de matí entre la Real Societat i el, i el, el Sevilla, Sevilla. Tal, pues jo, per a vigilar la Real, perquè com el diumenge m'està ja t'he preparat tot i tal, i sincerament eh, l'he vist contra el València el vaig veure la segona part contra el Real Madrid el vaig veure el dia del de... Barça també és que cada volta la Real me dona una sensació dif... no, no sóc capaç de definir tampoc un partit contra el Sevilla no vaig entrar en més disquisicions me país un banc de proves fiable un banc de mesura fiable per dir-ho d'alguna manera no tinc clar encara eh, ves moments de Xavi Prieto que m'encanten i moments que desapareixen jo crec que és un problema de traducció el traductor que té no és una vegada parla en anglès, l'altre parla en espanyol l'altre <laughs> parla en euskera i no s'entenen però és que a principi de la temporada començar Jago Barrasate <laughs> Sí, era pitjor encara. I, i també eh, sí, alternava... Molt, bac, sí. eh... molt trist, no? És que el, el propi Joseba ja era trist, no? Sí, sí. Era, jo, era eh, jo crec que eh, hem perdut ja molt, Ximó, perquè quan tota la vida es portés en la Lliga Espanyola eh, havien sigut bascos. Quan la Real Societat té un porter argentí, ja, que, ja, ja, ho hem, ja, ja ho hem perdut tot, Ximó. Ja ho hem perdut tot. Ja, I ho fa bé el xicón, eh? El Ruli este que, que ha fet la Real. Falta identitat, no? Que no és la Real, no? Sí, sí. sí. Me, dóna com que falta falta d'identitat, tinc, tinc eixa, eixa impressió. Eh, és un equip un tant difús, ¿no, Pablo, la, la Real en Guany? Sí, mira, yo, yo el otro día estaba hablando con el, con el director de comunicación de la Real, que fuimos compañeros de pupitre en la, en la universidad. ¿Qué y... me estás contando? Sí, sí, es el hijo de, de Arconada, además, el portero. Ah. Eh, y, me decía, este, este tío, o sea, por, por David Moyes, o sea, em, eh, tiene un aire distinto, eh, queremos que pueda aportar muchas cosas, está aportando muchas cosas, pero un británico para que prenda bien en, en, España y una, y en un sitio de España tan particular como es el País Vasco, necesita tiempo. Eh, entonces, dice, creo que estamos en un proceso de transición. En ese proceso de, transición tenemos picos, tenemos altibajos, pero dice, pero se ven cosas, se ven cosas que no se habían visto en mucho tiempo y es verdad que, yo, que hay eh, ciertas lagunas que te hacen perder partidos. Entonces está la Real en, ese proceso de asimilación de cambios, de adaptación al nuevo entrenador y, esos procesos no son tan rápidos como por ejemplo, yo qué sé, por, ejemplo, bueno, ahora Quique se ha ido, es un ejemplo malo seguramente, pero Quique llegó al Getafe y a los dos partidos ya estaba ganando. Entonces con David Moyes creo que, hay muchas cosas que, eh, que tienen que ir poco a poco. Entonces, ¿Qué, creo yo? Eh, que en ese proceso de transición los equipos se hacen especialmente peligrosos, porque puedes decir, bueno, la Real, te puede salir un partido bueno, te puede salir un partido malo, pero el Valencia ahora está en un momento donde no se puede permitir fallar. O sea, no se puede y ese es el tema. No se puede permitir fallar, y, menos en casa. Y la Real Sociedad es un rival incómodo. Y es un rival donde dices, joder, es que es que es una traca habitual del Valencia, perder en casa con la Real o tropezar en casa con la Real o con un equipo de, de este perfil, de este pelaje. Entonces, no es, no, es un partido fácil. O sea, el que piense que va a Mestalla, no, no, no es un partido fácil ni mucho menos. Creo que, que es un partido especialmente incómodo. Pues, fíjate, si viene Atlético de Madrid, igual le tengo menos miedo a Atlético de Madrid que, que a la Real Sociedad. Pero creo que, que es un rival eh, que tiene muchos puntos muy especiales como para hacerte daño. Y lo dice la historia, ¿eh? Lo dice la historia. 12, y tanto, i han dicho que la racha desde aquella manera. 12.46, la última pausa y tornem para tancar eh, el programa en el día de hoy, de parlar encara de moltes coses, sobretot de què convé al València en aquest doble enfrontament del cap de setmana, de Canales que torna a Mestalla, ahir preguntarem a la gent quin record tenia i bonico no li digueren, no anem a enganyar-se al jugador càntabre Eh, si el València finalment en els quatre entrecampistes a qui dels quatre li va tocar a la banqueta moltes coses, però no mos queden coses i, i poc temps però bueno, anem a intentar comprimir-ho tot 12 i 46, última pausa així a Esports 97 nit, com cada nit en la 97 Ràdio ¿Dolor? Si tienes molestias musculares y articulares, ya tienes en tu farmacia Luxoben Masaje Corporal. Luxoben es un crema gel formulado con una combinación de extractos vegetales que reducen las molestias ocasionadas por el ejercicio físico y el deporte. Pide Luxoben en tu farmacia. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo, Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. ¿Quieres un descuento de película? Ahora en Pello Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine. Ven a Ferto, tu concesionario Peyote en Torrent y Silla. La lluita per la tercera plaza a la 97.7 Radio. Després de tres victòries consecutives, els de Nuno marquen diferència amb els perseguidors i miren cap al tercer lloc de la Lliga. A Mestalla, a les 11 en esta sintonia, València, Reial Societat. El futbol contat sense filtres i en valencià amb Manolo Montal i Salva Folgado. Esports 97, el partit. València, Reial Societat. El teu equip, la teua ràdio. Col·laboren Productos Belarte, Lexus Valencia, Luxovent, Gasolinera Tasco, Ferto i Fotopro. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12.49, dèiem, és la jornada. Si el València complís la seva part del tracte, que és guanyar, passe el que passe, de vesprada s'assentarà còmodament en el sofà a veure partits i quedarà favorit per alguna cosa perquè este cap de setmana tenim l'enfrontament Atlético de Madrid-Sevilla, en Sevilla, Sevilla-Atlético de Madrid, i Real Madrid-Villarreal en el Bernabéu. O sigui que, senyors, el gran dubte és Avui estem fent el compte de la lletera i el València no, se va despistar del que toca, que és guanyar el no, diumenge de matí. L'avantatge, jo crec que ho ha dit este matí Rodrigo. Sí, que, Rodrigo, Rodrigo ha dit que no poden... Que, que ells tenen que fer lo seu. I estan en el quart mm, lloc de la classificació i el que tenen que fer és mantindre-ho i intentar pujar per cada dalt. I això passa per fer la faena seua. Lo que vinga després, home, jo tindria la meva aposta. Jo, jo eh, eh, clar, depèn també a on mires, perquè Eh, si eres muy, muy optimista dirías, ostras, pues que pega el Madrid cada que el Villarreal porque el, el test de punts y después que empaten el Sevilla y el per, <laughs> Para no perdre, la, <laughs> el cap claro, no, no, vull dir ah, bueno, bueno, espera, espera, espera Juanjo, espera, que, me, que Juanjo diu que en el, Real Madrid-Villarreal en el Villarreal un 2 en la quiniela... Perquè ja no compta, el Villarreal ja no... Jo crec que el Villarreal vale. para Champions no, no li va arribar, I... perquè damunt està en la... En la, en la eh, Sevilla-Atleti, tu dius... Un empat. Tu dius un empat. Clar. Una X. Ximo. Home... Real Madrid Villarreal. Què li convé al València? A anem a, pos a posar-se en el suport que el València guanya el diumenge de matí, mm. ¿vale? No m'havia fet el compte que s'havia fet Juanjo. Jo pensava que el Real Madrid anava <laughs> guanyar el Villarreal. No, no, a veure, sí. sí. Eh, no, eh, no, Juanjo, eh, Juanjo lo eh, está bien. Eh, eh, no, jo estic pensant en una lliga, en lo que queda, en una... O sea, jo, aquest resultat el, el justifique, molt curtet, perquè no tenim molt de temps, uh -huh. en què se posa el més interessant possible la Lliga, perquè en aquest embolic jo crec que el València pot aprofitar. Que encara queden 10 jornades, tio. I, oh, per això, per això. I el Villarreal li ha fet un 1-3 al Salzburgo, que està clar que no, no és, no, però jo, que jo... no és el Real Madrid, i, i, i Vieto ha fet un partidàs, i jo... Bueno, tu us dones per morts ja, diguem, en la lluita per la quarta plaça? Jo crec que sí. Sí? Bueno. Jo crec que sí. I crec que, que si el Madrid perd, se pot, la dinàmica eixa de Madrid, Barça, Atlètic, li pot aprofitar al València per arribar lo més pront possible al tercer lloc o inclús al segon Té que fer bueno, els seus deures el València. Lectura, una lectura. Tu, tu quina és la teua... Què penses que li com el València? En el Real Madrid i la Real? Jo penso que el Real Madrid i el Barça continuen jugant la seva lliga, per tant que la juguen, i jo quan pues... més enemics per darrere me lleve millor, i a mi el Villarreal o sigui, me pareix que... Una, victòria, una victòria del Madrid. Jo sí que guanyaria el Madrid. I crec que sí. I, firmaria, eh, jo ahir firmaria també l'empat. Ell firmaria també l'empat i te'n ah, vas... No, però si per el, el Sevilla te'l lleves també molt de damunt. No sé creure, però de moment no estic coincidint en res. I després jo diré, jo diré Home, perquè... seguint aquesta mateixa teoria, però jo estic il·lusionat en seguir-li l'Estela a l'Atleti de Madrid. Pablo. una cosa es lo que me dice el corazón, otra... No, no, lo, que te digo es lo que te digo que le convendría más al Valencia. Ah, no, no, que ah, le convendría más al Valencia es una victoria... Eh, bueno, yo creo que es que el, el por convenirle al Valencia, bueno, emocionalmente que pierde al Madrid, pero es que ninguno está en su liga, ni el Madrid ni el Villarreal, creo, sinceramente. ¿Un 2 en el Bernabéu y en el Sevilla Atlético? Eh, una X. una X. tiene que perder puntos los dos. Si pierde dos puntos el Atlético de Madrid, pierde dos el Sevilla y el Valencia gana, estás ganándole puntos a los dos. Pues yo vaig a donar una meva teoría. A ver, ¿qué es? A ver. ¿Qué es? Una, vi una victoria del Villarreal en el Bernabéu y una victoria del Atlético en Sevilla. ¿Por qué? Y me vas a explicar. Eh, porque a tu eh, acosta esa derrota del Madrid, te acosta Madrid a 3 puntos, si tu guanyes, si tu guanyes, mantens la diferència amb el Villarreal i en el Sevilla Atlético de Madrid, si tu guanyes, el Sevilla ja queda absolutament fora de tot i tu mantens la diferència de 3 punts amb l'Atlético de Madrid, que és el pròxim rival amb el gol a a favor, al qual vas a visitar. T'estimes més ficar distància contra el Sevilla i mantindre els 3 punts contra l'Atlético de Madrid... I a jugar-te la cara, cara, cara, cara, cara, al, cara, al, Calderón a cara de perro. Bé. Sí, però saps què passa? Que aquesta ah, teoria... Escolta, no... si, si vols ser tercer tindràs que plantejar-te sí, així, però, Simó. Però, però saps què passa? No. Que, que eh, vaig a ser ventatxista jo ara. Vale. <laughs> És que no se juga la Lliga en aquest partit contra l'Atleti de Madrid. No sé... L'Atleti de Madrid... No, no, no, el tercer jo vull dir. L'Atleti de Madrid i el València jo crec que perdran més punts d'ací que acabe la Lliga. Clar, I entonces quan, quan més, mar, quan més distància tinguis de l'Atlètic Madrid, millor. Bueno, esa... Crec jo, eh? No, no, sí, sí, està, està, està de manera. Eh, T'ho dic, que si foren les últimes jornades, dic, ¿qué passa això i me la xuve contra l'Atlètic Madrid al Calderón. Senyors... Vale. Però eh, com queden després 9 o 8 jornades encara... Nom propi, deia... Ahir preguntàrem a, a la concurrència, a la gent, eh, tema de Canales, i excepte Bonico li diguen de tot. Eh, jo crec que a la, a la fi eh, ell va perdre la paciència abans d'hora i no va ser... No és una qüestió de com s'anava del València és roïn, no jo és un... i sé que eh, eh, a, a, lo bonico és a Real, a Llorente y a Braulio jo haguera fet la inversió del seu dia fent Llorente i Braulio jo com fitxa el València Canales crec que jo m'haguera arriscat però sí que és cert que el jugador després no va correspondre la eh, confiança que el València li demostrava renovant-lo quan estava lesionat Silenci, silenci en la sala. Eh, a veure, és, eh, eh, és un... Jo no puc ser imparcial en Canales perquè estava... M'encanta el futbol d'André i m'encanta... Me seguirà encantant, estigui on estigui, el mm-hmm. futbol de Canales mm-hmm. com a aficionat perquè me pareix que és un, és un xaval visionari en la mm-hmm. línia de tres quarts i a mi me pareix un xaval que m'encanta com, com jugar al futbol. Està jugant a la pegaita a la dreta, en la, en la Reial. Pegaita a la dreta. Està, està, està Jo crec que en el cas de Canales és un cas que té tants vessants que és molt complicat uh -huh. donar una, una opinió molt contundent perquè és de veres que a mi m'agrada molt quan ve, eh, és de veres que té dos, dos lesions molt greus, mm. és de veres que jo crec que se precipita quan vol anar-se'n, mm. però en, en tot això mm, jo crec que ell mm, pues, pues li passa tot, això que pensem des de fora li passa a ell. Mm -hmm. Ell ve com a estrella, se lesiona quan estava, diguem-ne, sent, dice, jugador emergent, eh, dice València, no tan emergent, i després ja tot va Mm, d'una manera molt ràpida o molt lenta, com puc dir, que, que va pa cavalls, pa cavalls, i jo crec que ell, no sé si eh, eh encertadament o no, veu que l'única eixida n'ha estat així, perquè si no tenia en aquest moment aquesta possibilitat de, de tornar a ser el Eh, que tampoc ho ha tornat a ser de moment en la Real Societat. No, tampoc. Però, però sembla que va camí de tornar a ser, si no aquell jugador que deslumbra en el Racing, pues sí, un jugador jo, important. el que no sé és què, què passa de la nit al matí pràcticament, i, i me contaven la història amb pels i senyals, perquè ell, eh, el primer dia que arriba Pitts el deixa fora de la convocatòria, és un València llevant i el deixa fora de la convocatòria, i ell a partir d'ahir ja s'ofusca, i ja no... I mira que Pizzi i Ricino eh, palen en ell, escolta, que el eh, que passa és que no te veiem encara físicament, però que és un joc que vas entrar en motos, que i ja, ell ja se creua. I no se, ja... li, ha, se li al cabet a aquest xiquet i començar a tocar les barres i... Eh, jo, jo, los lugares... Els los lugares eh, con, con poca... Sí, lugares. Con sí, poca sí, luz, sí, con sí. poca luz. Perquè jo no sé si va ser sol. un divorç de l'afició en Canales, o, o sigui, què, què va ser primer? No, jo, si va ser jo, ell jo que se va que... decebre de Mestalla, jo, jo, o Mestalla que mos cansaren de... Jo crec que ell de... se va decebre del València, no sé per què, de la nit al matí. Eh, eh, eh jo crec que ell se deixa l'ànima que... en la segona lesió... hmm. i, i, i crec que ell no, no rep de Mestalla el suficient agraïment jo crec que ell, és de veres el que diu Manolo de que Pizzi eh, le diu que compta en ell però jo crec que és ell el que pensa que no va estar al nivell que Píxiles i Xispa ser titular. Ja li falta i, confiança. Exacte, i per això busca un excés. Diu molt poc, diu molt poc d'ell, sí, eh? Sí. Bueno, diu, diu de, me'n vaig un lloc on jo pense que sí que pot trobar aquesta confiança. Eh, eh, eh, es els deberes que t'estava dient l'entrenador que contava en tu. Eh, però, bueno, però cada persona és com és i venia d'una etapa molt dura en dos lesions mm. molt greus i jo crec que per ahir anirem més estils de que ell no se va no, no, no tingui paciència per confiar en si mateix me pareix a mi Tu com ho veus, Pablo? No, yo, creo que es un jugador al que todo le vino muy rápido y creo que todo le quedó grande. Le quedó grande el Real Madrid, le quedó grande el Valencia. Es cierto que, en el Valencia tuvo lesiones, que, que, vamos, sería injusto no contar las lesiones y sería pues también no, sé, no, sería eh, no se puede hacer un análisis objetivo de un futbolista que ha sufrido tanto en cuanto a estar apartado de los terrenos de juego eh, que con el tiempo puede volver a ser sí pero eh, no está en disposición de rehabilitar a nadie porque necesita resultados inmediatos o sea este jugador para que para que sea lo que parecía que iba a ser necesita jugar un año seguido esté bien o esté mal y en el Valencia si estás mal no vas a jugar por lo tanto efectivamente es un jugador para la Real Sociedad no para el Valencia señores sí, eh, la portada de de Superdeporte, André Gómez borra canales que regresa a Mestalla. Toma cambios, la portada de tema de, de Superdeporte. Precisament parlant de, de André Gómez, del qual parla Ximo, i de canales del qual hem parlat tots. Ximo, un plaer, com sempre, i fins després de les falles, que ara ja te vas a fer el periple fallero i ja tornes després Gràcies, de les falles. Amic. Ara me poso el Saragüell i hasta després de Sant Josep. Pues Vale. Tira-li. No, no Estarem pendentíssims de la programació tant de la 97 com de la Televisió en, en les falles amb, amb Ximo Rovira i amb Jaume Bronxul. El de falta yo Chimo, si no está. ahí. No sé, seguro que sí. Juan, aguantarte a tu asoles. Todo Tot la meva Boris, Juanjo, gracias. Pablo, como siempre, un placer. Gracias, Pablo. Gracias por la invitación, eh, buenas fallas y hasta la próxima. Buena nit. Buena nit. Eh, sí, deixem ahora recordeu, ara la Via Lacta, les 5 i mitja se remete este programa. Demà a les 2 i mitja el Super Murciela con Levante Televisió, 97 punts de ràdio. Demà a les 11 i mitja, com cada nit, no una volta cada any, com cada nit, així tornem a parlar d'esports, en Esports 97 nit, a la 97.7 ràdio. Acaba Esports 97, comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà. Intentando reaccionar y riendo como locos al instante de cualquiera que se atreva a respirar. Cabalgamos con el frío por el norte hasta el tiempo seco y cálido del sur y no hay nada benvolguts benvolgudes, benvinguts a la Via Làctea.